Səhər-səhər oxuduq və bura kimi izah etdi. İnşallah indi başlayacaq və oxuyuruq təzə dərsi. Ya'lamu ma bayna aydihim və ma xalfahum. Deməli, ya'lamu ayn hərfidir. Deməli, ayn hərfi dediyimiz kimi çox incə hərflərdəndir ki, yəni nə incədir, nə, nə də qalın. Yəni bu hərfdə nə ifrat eləmək olar, nə də təfrid. Oxumaq olmaz ki, məsələn, belə düzgün oxumaq deyil. Ya'ləmu, ya'ləmu. Bu cür ayını ifadə etmək, tələffüz etmək olmaz. Və həmçinin bəziləri də oxuyur ki, ya'ləmu, ya'ləmu, ya'ləmu, əliflə. Bu da olmaz. Yaş orta. Orta budur ki, boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində çıxan ayındır. Və bu ayın Həfsanasim qirayətinə görə edəm, nə təsviddir, nə də ifrat. Yəni, nə şitməkdir və nə də aşağı salmaq. Bəzə deyir, Əlhamdülilləhi Rabbil aləmin. Bu belə cür ayın yoxdur. Nə ərəb dində, nə də təcvid alimlərində, nə də qirayətdə. Bu cür ayın yoxdur, qətiyyən. Və bəzə deyir ki, Əlhamdülilləhi Rabbil aləmin. Və bu da əlifdir, ayın deyil. Mələ ayin Dedi ki, boğazın sıxılması nəticəsində nə təfrid, nə də ifrat. Məsələn, oxuyuruq, Ya'ləmu, ya'ləmu, ya'ləmu, ya'ləmu olmaz, ya'ləmu və ya ya'ləmu da olmaz. Ya'ləmu, ya'ləmu və bu hərif necə məxrac oluna bilər? Hər bir qiraatçı gərək məşq eləsin, yəni çoxlu sayda məşq eləsin ki, onun boğazı yəni necə deyir, o ayını tələffüs etsin. Öz-özünə yəni eləsin, təkrarlasın, öz-özünə desin ki, boğaz örgəsin. Həmçinin Ya'ləmu mə uzatmadır, təbiidir. Nəyə, nəyə görə? Çünki əlifdir, əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthədir və məd təbiidir. Uzatma miqdarı iki hərəkədir. Oxuyuruq. Ya'ləmu mə iki hərəkə. Bəs. Ya'ləmu mə beynə əydihim. Beynə əydihim. Burada da uzatmadır. Məd təbiidir. Çünki yədir. Yədən əvvəl hərfin, hərfin hərəkəsi kəsrədir və iki hərəkə miqdarına uzadılır. Ya'ləmu mə beynə əydihim və mə xalfəhum. Ha hərfi. Ha hərfi qalın hərflərdəndir. Huruful isti'lə qalın hərflərdəndir. Və bunu xəlfəhum demək olmaz. Xəlfəhum, xə. Olmaz. Xəlfəhum. Və bir şey qeyd edim. Əgər xas kumlu gələrsə, əksəriyyətimizin çoxlu yerdə, yəni səhv etdiyi yerlərdən də biri, xa sükunlu olduqda onu xə məxrəcində deyirik. Məsələn, məsələn, yaxdəunə, yax, xa. Bəzə deyir, yax, yaxdəunə, yax, xə. Şirəyini, yaxsəunə, yaxdəunə, yax, xədi. Amma əsli yaxdəunə, yax, yax, xa, yaxdəunə. Ayə nə oldu? Yəni, sükunlu xa deyəndə və bəzilər bu xanı incə çıxarır və deyir ki, yaxdəunə, yax, lafiyyən xə, xa deyil. Amma hərfin əsli nədir? Xa, xi, xu, yax, ağız boşu belə olur, yax, xa. Amma yax, ağız nə olur? Bu formada olur. Hı? Ya qalınlaşmır. Ya incə olur, amma xa qalın olur. Sükunlu xa nə olur? Yax, xa. Gördün? Ya xə. Artıq belə deyəndə xə inci olur. Amma əsil hərif nədir? Xa qalındır. Və ona görə demək lazımdır. Yax, yax. Ağız nə olsun? Sukunlu xada bu formda. Yəni, şişirsin bilə. Yax, daunə. Ay nə oldu? E, həmçinin burada sılə işarəsi var. Biz deyik ki, bu işarədə iki hökum var. Birinci, keçmək və ikinci hökum dayanmaq. Amma dedik, hansı əfsəldir? Keçmək daha əfzəldir. Keçmək daha əfzəldir. Həmçinin davam edirik. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ Burada sizin bilmədiyiniz çox qaydalar var. Birincisi izah edək. وَلَا uzatmadır, məttəbi. وَلَا يُحِيطُونَ Baxın, ta hərfi qalın hərflərdəndir. Ta, tatipu. Onun əksi incə hərfli tətipu. Tətitu. Və burada qalındır. Və lə yuhitu. Tu, tu, tu. Bəli. Amma əgər desək ki, və lə yuhitunə, və lə yuhitunə tədir. Biraz oya yaxın. Oya yox, elə ki, ağız e, biraz necə deyilər? Və və lə yuhitu, tu, tu. Ağız biraz qalın kimi deyilər. Məsələn, tə, ta, ti, ti, tuqu. Fərq gördünüz? Bu cür üç hərif nə olmalıdır? Bir-birindən məxrəcində fərqlənməlidir. Həmçinin və lə yuhi, yuhi hədi. Ərəb dilində iki həri, ə, e, hə var. Onlardan biri boğazın ortasından boğaz sıxmaq nəticəsində yalanan hədi və lə yuhi hə. Misal, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Əl-hə. Və ikinci hərif boğazın lab sonundan çıxan hə, incə hə. Hansı yəni, yəni, nəfəsdən gəlir, yəni ağız boşluğundan çıxır və buradandır. Məxrəc budur, hə, hə. Və boğaz çıxılmır. Heç bir əziyyətə düşmür. Mənə məsələn deyirsən ki, Allahu, hu, hu, Allahu. Çıxmıram boğazı. Amma desəm ki, əl-hə, əl-hə. Boğaz çıxıldı. Aydın? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ Nədir? idi, şeydi. İdğam, bir şey, şey, şey, şey deyil. Bəli? İdğam, maal, Ğunna. İdğam sözün lügəti mənası nə idi? Kim deyər? Hərflərin bir-birinə girməsi yaxşı. Ma'al ğunna bəs sözün mənası? Ğunna nə deməkdir ğunna? Burundan çıxar. Yəni artıq sən hərflər bir-birinə daxil olacaq və səs burundan çıxacaq. Və deyir ki, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ Və fikir verin, və idğam mə'lğunədir. Biz dedik ki, nun sakin və ya tənvinlərdən sonra əgər bu dörd hərif gələrsə və bu dörd hərifi yəmnu sözündə cəmləşmişdir, yə, mim, Vab, nun. Bu zaman ən, in, un və ya sukunlu nunun n səsi itir. İkinci hərf isə şəddənir. İkinci hərf, yəni bu yəmnu hərflərindən biri şəddənir. Və fikir verin. Və lə yuhitunə bi şeyin, bi şeyin. Hə? Sonra min gəldi və özündə nə? Üstlərində e, şəddə. Və bu şəddə onu bildirir ki, nını oxuma. Bir şeyin yox. Bir şeyin, bir şeyin. Sonra biz deyir ki, bir şeyin min ilmihi Axı biz demişdik, nun sakin, kim mənə sayar bu hərfləri? Çox sevinərdim. Nun sakin və ya tənvin 28 hərfini 28-nə də rast gələndə nəsə bir qayda verir, düzdür? Qayda baş gəlir. Yaxşı, gəl bir dənə sayaq təkrar. Əgər nun sakin və ya tənvinlər əlifə rast gəlsə nə olar? İzhar. İzhar sözünün mənası? Aa, izhar sözünün mənası açıq hal. Mələ əgər yazılsa nun sakin, sükunlu nun və ya ən, in, un əlifə rast gələrsə izhar baş verər. İzhar açıq və aşkar şəkildə oxumaq deməkdir, tələffüz etməkdir. Əgər nun sakin və ya tənvinlər bə hərfinə rast gələrsə nə olar? İqləb olar. İqləb sözünün lügəti mənası çevirmək. Yəni bir haldan o biri hala çevirməkdir. Yəni nını, n səsini minə çevirməkdir. Ənin nısını minə çevirməkdir. Məsələn, min bə'di oxunur min bə'di və ya başqa cür min bə'di. Aydın oldu? Əgər nun sakin və ya tənvinlər tə hərfinə yetişəsə nə olar? Yaxşı, ixfa başı var. İxfa sözünün lüğəti mənası nə idi? Gizlətmək. Nəyi, giz nəyi gizlədirik? Nun səsini. Ənin nısını, inin nısını, unun nısını və nun sakin özünü birləşdirir. Məsələn, in kuntum in, in nını əsli bunun belədir. İn in amma nə edirik? E, ixfa zamanı dilin ucunu məxrəcə toxundurmuruq. Məxrəc də damaqdır damağa yaxın bir məsafədə saxlayırıq və səsi verir buruna. İxfə buna deyilir. Yəni, gizlətməyin. Nın səsini gizlədirsən. Açıq bir şəkildə tələffüs etmirsən. Oldu? Yaxşı. Fəh, əgər fə hərfinə yetişərsə, nə olar? Fə. İxfa olar. Cim hərfinə? Tez-tez. H hərfinə? Tez-tez. Tez. X hərfinə? Tez. Cim, hə, xa, dəl? Zəl? را زين سين شين شين صاد ضاد فا ظا عين إظهار شبرين ولا يحيطون بشيء من علمه min ilmihi açıq-açıq şəkildə. Çünki izhar sözünün lüğəti mənası əvhara, yuzhiru, izharun açıq, aydın etmək, izhar etmək, heç bir, heç bir şeyi gizlətməmək. Deməli, bu zamanda nun sakin və ya tənvillər açıq və aşkar şəkildə ifadə olunacaqdır və səs gizlənməyəcəkdir. Aydın oldu? Və oxuduq ki, bir şeyin min ilmihi, min ilmihi və baxın, hədən sonra gəlir bir dənə belə işarə, üzərində dalğa işarəsi. Biz dedik ki, deməli, əgər əlif gələrsə və üzərində kiçik bir xət olarsa, o nə deməkdir? Əlifin gizli uzatmasıdır. Fətən. Bəli, fətən uzat. Yəni, açıq uzatma əlif belədir. Məsələn, mə, açıq uzatma. Mimdir və əlifdir. Bu, açıq uzatmadır. Və özün əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthədir və əlifin üzərində heç bir şey yoxdur. Bu, əlifdir vavda uzatma, ləhu, məsələn, ə, e, kiçik bir vavdır, hə? kiçik bir vav və özündən əvvəl gələn hərfi, hərfin hərəkəsi nədir? Dammadır. Amma kəssədə uzatmanın gizlin alaməti bu işarədir. Va, belə. O böyük kiçik işarəsi var, ha? onun kiçik forması. İşarədir ki, hansı iki hərəkə uzadılır. Yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, iki hərəkənin başa düşür. Bəs bunun üzərində olan dalğa nədir? Bu da dalğa meddül munfasun hükmündədir. Çünki bu uzatmadan sonra elif gəlir. Uzatma olar, bəli. 4 olar. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 məşhur deyil, yəməlindən nə mənalı məşhur deyil, mə işlətmirlər. Qiraat əlindən işlətmirlər. Ən məşhur 4-dür. Yəni bu formada. Və la yuhitun bi şey'in min ilmihi illa min ilmihi illə iki də, iki də məşhurdur, amma ən çox məşhur nədir? Dördür. Deməli, biz dedik ki, bu işarə, ox, yəni oxu oxşar işarə və ya böyük işarəsi e, yəni, iğni uzadır. İğni. Yəni uzadır da, yəni, yəni artıq elə bir ki, med təbiinin gizlin əlamətidir və üzərində dalğı olarsa, bu meddul munfasıl bildirir ki, yəni bunun hökmünü olur. Çünki bundan sonra gələn hərif nədir? Fəth ə, e, əlifdir. Və biz deyik ki, əgər məd hərfindən sonra, əsli bu, burada məddir də, bu da uzatmaq, düzdür, uzatmaq. Əgər məd hərfindən sonra gələn əlif həmzə sözün kökündə olarsa, eyni sözdə olarsa, bu zaman nə olar? Məddul muttasıl olar. Uzatma miqdarı 4, 5, 6, yəni vacib. Mən buna misal إذا جاء نصر الله مد müxtəs. Əgər məd hərfindən sonra, uzadan hərfdən sonra gələn əlif və ya həmzə ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, bu zaman meddul munfasıl baş verər və uzatmam gedər 2, 4, 5 və ya 6. Oldu? Həmçinin fikir verin oxudum ki, İllə dimə şəəə deməli? Məddul muttasıl, bəli. Çünki məd hərfindən sonra gələn həmzə eyni kəlmədədir. Və biz dedik ki, əksər hallarda ən çox vaxt məhz meddul muttasılda dayaqsız həmzədən istifadə olunur. Yəni, həmzənin üzərində və ya altında heç bir dayaq olmur. Necə burada? Adi həmzə olur. Amma dayaqla həmzə artıq qəst etmiş əlifdir. Əlif. Üzərində həmzə. Əslində əlif deyil, o həmzədir. Biri dayaqlıdır, biri dayaqsızdır. Və burada da uzatma miqdarı ən azı 4-dür və təcvid əhkamına görə, e, Hafsa Nasim qirayətinə görə uzatma miqdarı vacibdir və 4-5 hərəkədir, 4-5 və ya 6 hərəkədir. Və fikir verdinizsə, ayənin sonunu bitirəndən sonra, şə, ayənin sonu belədir, şəə, şəə, düzdür, oxuduq bunu nə? Bimə şəə. Kəsdik. Və yazda saxlayın. Əgər hər hansı bir ayənin sonunda uzatma olarsa, yəni qəst etdiyimiz uzatma məhz məddul muttasıldır. Məddul muttasıl olarsa və bu ayədə və ya bu sözdə dayanmaq istəsən, nəfəsi kəsirsən. Dörd hərəkə uzadırsan və nəfəs kəsirsən. Buna misal, məsələn, deyə bilərik belə. İdə, məsələn, e, bimə şə kəstin. Bəli? Həmzə oxumur. Nəyə görə həmzə oxumur? Çünki ayənin sonu ədir, fəthə. Və bizdir ki, ərəb dində 6 dənə hərəkənin 5-i oxunmur. Ə, i, u, un və in. Hə, buna misal, Elhamdülillahi Rabbil aləminə fəthətlə oxunur və Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Məsələn, və ya Ar-Rahmanir-Rahimi tutaq ki, Ar-Rahmanir-Rahimi oxunur. Ar-Rahmanir-Rahim. Əcər ayənin sonu. Deməli, 5 hərəkədən ibarət olarsa, ə, i, u və in və un, bu zaman bu hərəkələr dayandığımız zaman, vəqf etdiyimiz zaman sükunla əvəz olunur. Keçmək olur, bəli. Və şərt qoyucu dayansaq. Dayanmasaq hərəkə olduğu kimi oxunur. Əd isə ə, id isə i. Buna misal, Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Ar-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Ar-Rahmanir-Rahim keçdim. Və Ar-Rahman sözü ilə birləşdirdim, vəsd etdim. Əgər, bəli, ümumən bəyənilmir ki, ayələri birləşdirəsən. Yalnız istisna hallardan başqa, məsələn, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ və, və bəzi kəflarda fikir versəz, bu iki ayənin arasında ləməlif qoyurlar. Ümumən yazda saxlayın. Hər ayəni gözəldir ki, tərtil dedikdə, yəni ayə-ayə, aram-aram oxuyasan. Yəni bir ayə, ikinci ayə, üçüncü ayə, dördüncü ayə. Yalnız bəzi yerlərdə, məsələn, bu ayədə فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ Vay olsun namaz qılanların halına ki, çünki ki, o, o bir ayədir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَةِ مِسَعُونَ Onlar öz namazlarında neyirlər? Səhlənkarlıq olar və s. Hı? Artıq burada bəyənilir ki, birləşdirəsən. Amma birləşdirməmək də nədir? Caizdir. Hər ayəni və gözəldir ki, qiraətçi əgər bu elmlə məşğuldursa, hər ayəni bir-bir oxusun. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Nöqtə. Ar-Rahmanir-Rahim. Nöqtə. Maliki yevmiddin. Hər ayını aram-aram oxusun. Bəli, bəli. Məhz onu qəsd edirik, yəni. Sonra davam edirik. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ Əgər desək ki, وَالْأَرْضِ Düz deyil. Çünki qalqala hərfi deyil. Və biz deyik ki, qalqala sözünün lüğəti mənası əksəda deməkdir. Və qalqala hərfləri neçədir? Beşdir. Hansılardır? Qaf, ha, bə, cim, dəl. və bu hərflər qutbu cəd sözündə cəmləşmişdir. Və buna misal həmişə İxlas surəsini deyirik. Qul huvallahu əhəd, əhəd və ya bəyə misal Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb Mə əğnə anhu məluhu və mə kəsəb Və qalqala neçə yerə bölünür? İki yerə. Hansılar? Böyük və kiçik qalqala. Böyük qalqala deyildi, yəni böyük əksəba və bu da yalnız və yalnız ayələrin və ya sözlərin sonunda olur. Və kiçik qalqala kiçik əksəda. Bu da ayənin ortasında olur. Buna misal وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ Aydındır. Vasi'a, vasi'a aynıdır və ayn hərfinin məxrəci biraz çətindir. Nə mənim çətindir? Müəyyən bir vaxt lazım ki, qiraatçıya və ya tələbəyə ki, ayn hərfini çıxartsın. A. Vəsiyə kursiyyuhu səməvəti. Burada da uzatma. Səməvə. Və deyir ki, əlfi uzadır nə? Bu iki dənə balaca xət. Əlfi uzadır. İki ərkim qılan var. Səməvəti vəl-ərd. Vəl-ərd. Həmçin ra hərfi qalın oxunur. Nəyə əsasən? ra hərfindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə və ya damma olarsa, bu zaman sukunlu ra qalın oxular. Qalın oxumaq nədir məqsədimiz? Yəni, açıq, aydın şəkildə deyilər. Misal, vəllə asr, vəllə asr, ranı işləsiniz, ra necə bilindi? Və ya incə oxunar o zaman ki, məsələn, qadir, qadir, özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəssi olarsa irsil, irsil, ir, ir, iru olmaz. Iru, ranı demək ə, e, bərk olmaz, qalın olmaz. Buna təsxim və tərqiq deyirlər. Te təcvid edirlər. Təsxim və tərqiq. Həmçinin davam edək. Ard sözünü fikir verdisə, ə, e, dadı qalqala etmədim. Əksəriyyət bir də öz-özünə vel ard deyin, görün necə çıxır. Ard. Yəni praktikası olmayanda dad iki dəfə çıxır. Görürsən? Vəl ard. Ha, əsl budur. Vəl ard. Vəl ard. Dalı deyirsən və badın məxrəcini buraxmırsan. Və badın da məxrəci biz dedik ki, dilin kənarı azı dişlərin yanına toxundu, toxunmaqla vəl da, da, zi, du, əd da, id da, qalın da. Hətta ərəb dilinə dab dili deyilir çətin olduğu üçün, dad hərfinin məxrəci çətin olduğu üçün ərəbdə hərdən dad deyə də deyilir. Yaxşı, və sual çıxır ki, biri bu hərfin məxrəcini deyə bilmirsə nə etməlidir? Cavab qalın D hərfindisin. Məsələn, məsələn, vələddallin, vələdda, da, qalındır. Bizim D, amma qalın şəkildə. Əynə yox, ayna. Yaxşı, və sual çıxır ki, dad hərfini za, zadla, yəni zad dillərdə, hə, bununla əvəz eləmək olar, cavab yox. Qətiyyən və qətiyyən olmaz və oxumaq ki, Qayril məğzubi aleyhim vələzzallin olmaz. Qətiyyən. Çünki dad hərfinin məxrəci daddır. Ərəb dində zılar kifayətdir. Üç dənə zı var. Artırmayaq. Zə, və, va. Bəsdir. Yəni bir dənə zı da onu da artırın eləyin zı oldu 4 4 dənə. Bəsdir. 3 dənə kifayətdir. Zə, və, va zə heç bir yəni, maniyə olmur. Açıq, aydın şəkildə zə və zə dilin ucunu bir damcı aşağı və yuxarı dişlərin arasından çıxarmaqla zə incə bir şəkildə və dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından bir daha bir az çox çıxartmaqla və qalın çıxardaraq va, va, va. Amma burada oxumaq ki, məsələn, və ya oxumaq ki, qayril məğzubi aleyh, məğzubi məğzubi zıdır. Zeyn, məğzubi zı, zeyn. Zeyn zeyndir. Zeyn hərfi. Ra zeyn və ya zə hərfi. Bəs, aydın? Və bunu evdə məşq edin. Və necə çıxartmaq olar ki, bu dad hərfi əksaba verməsin. Yəni, məxrəcə toxundurursan və səsi özündə saxlayırsan. Vəl ard var ki, və kəsirsən. Yəni, əgər nəfəsi bıraxsan belə, vəl ard belə çıxır. İstər istəməz çıxır val arddır. İstər-istəməz əcəl saxlamasan. Neyəsən? Məli? Məli? Dını tələffüsəysən. Mən eşitdim də, val ard. Sonu dığı. Amma qalqala etmir. Çünki qalqala hərfləri hansılardır? Bizdə görün. Hansılardır? Əvvəldən gəldi. Qaf, ta, ta. Neysə, qaf, Bə, cim, ta, də. Qutbu cəd, qaf, ta, bə, cim, dəl. Ta, ta, ha, tə yox, tə yox, ta, beş hərf. Dal bunların içində var, cavab yox. Yəni, heç kimdə ixtiyar yox ki, burada qaraqara etsin. Və sonra sılə gəldi. Sılə bu işarədir. Bu işarədə keçmək də dayanmaq. Lakin keçmək daha əfzəldir. Və davam edirik. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا حِفْظُهُمَا Və burada uzatmadır. və la yauduhu, yau, yauduhu və həmzə gəlib, həmzə heç bir dayaqsız gəlib, üzərində dammadır və sonra vav gəlib. Deməli, bu vav həmzəni uzadır, iki hərəkət. Fikir verin, həmzədir, üstündə dammadır. Yəu, sonra isə əleyhissalam gəlib vav. Və bu vav dammanı uzadır iki hərəkə. Sonra yəuduhu hədi, hədən sonra kiçik balaca bir vavdır. Və biz dedik ki, vavın gizlin uzatması, yəni açıq-aşkar olmayan uzatması budur, bu işarədir. Kiçik bir vav. O da iki hərəkə uzadılır, 4-5 hərəkə o zaman uzadılar ki, özündən sonra nə gəlsin? Əlif gəlsin. Aydın oldu? Aha. 4 uzat, 4. 4 ən məşhurudur. Və lə yəuduhu hib, hib, hib, hə. Hibvuhumə, hibvu, vu, vu. Baxın, va, vi, vu. Zə, zizu deyil. Hibzuhumə deyil. Hibvuhumə. Sonra cim gəldi və cimdə dayanmaq daha xeyirlidir. Keçmək də olar, amma dayanmaq daha xeyirdir. Hifzuhumə kərkə. Bəli. Çünki bu ən deyil. Bu ədir. Bax. Bəli. Mim gəlsə vacibdir. Hə. Sən birdən-birə mim niyə yapıram? <laughs> Va hərfinin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından çartmaqla va, va, va, va və qalın tələffüz etməklə çıxar. Va, baba, va, va, va. Biraz çox. Və dilin ucunu daha az, yəni va məxrəcdən daha az çıxartmaqla və, və, və incəl. Və daha az çıxartmaqla fə, fə, fə, fə. Aydın? Bəli? Bəli, olmaz. Dayanmaq mütləqdir. Keçmək olmaz. Mim, mim hərf gələr. Mim də, yaxşı, mim söhbət elədik də mimdən danışaq. Hə, mim iki cür oldu Quran-ı kəmdə. Yəni, Quran-ı kəm deyəndə Məkkə və Mədinə çaplarında qəst edirəm də. Biri var iqləbi mimi, belə. Aşağı şəkildə. Yəni, mimdir, amma aşağı şəkildə yazıla bilər. Min bədi aşağı. Və bir də var uzanan mim. Belə uzanıb elə bir şey. Aydın oldu? Uzanan. Bu haram olan mim uzanan mimdir. Belə duran mim deyil. Belə ayaq üstə duran mim deyil. Ayaq üstə duran mim iqləbin mimidir. Yəni çevir, yəni nını mimə çevir. Oxu ki, min bədi, min bədi. Bəli, bəli. 255 وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم Ayənin sonu وهو العلي العظيم dayandıq və ayn hərfidir. Sonra yə şəddəlidir. Aliyyu, əyyə, iyyə, uyyə. Çoxumuzun səhv etdiyi yer, çox eşitmişəm. İyyəkə na'budu, iyyəkə, iyyəkə. İyyəkə deyəndə yoxdur şəddə, bir dənə yə var. düz. Ama değmemle İyyâke, İyyâke. Diye iki defa değilir. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Deyəndə ki, İyyəkə, İyyəkə, İyyəkə, bir dənə bax gör nə olur? İyyəkə, İyyəkə. ama orada ise İyyəkə, İyyəkə, iki dənə yığılır. Fikir versəz Fatihə, iki dənə yığını görürsün. Keçin Fələq surası. kəf hərfinin məxrəci nə küdür, e, bəzi qardaşlarımız e, küntüm deyir, küntüm. Olmaz. Əkbər olmaz. Və nə də tam k-dır, k, k, yox. Yəni, incə bir hərifdir ki, hansı ki, dilçəyin, yəni yanından çıxır, yəni dilçədən burada. K, k. Hə, iyə, kə, kə, kə, kə. Baba, kə, ki, Q, K, K, K. Və demirik K, K. Və demirik ki, K. Orta. Nə K, K. Nə deyəcək Q. Orta. İyyəkə. K, K. Çox incə bir hərfdir. İncə bir hərflərdir. Deməli, Fələq surəsi, İxlas surəsini oxuduq, izah etdik və kim də istəsə qulaq asa bilər. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Deməli, birinci qul, qul, ləm hərfi incə hərfdir, ləm. Qul, qul, qul və həmçinin La ilahə illəllah deyil. İlləl, illəllah. La ilahə illəllah. İlləllah. İlləllah yox. Nəyə görə? Çünki biz deyirik ki, Allah sözü ləfsul cələlədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, bu zaman Allah sözü qalın deyilər. Lə iləhə illəllah İllallah yox, illa, la yox, lə. Həmçin Allah sözü də nədir? Qalındır. İlləllah, illə Allah, illəllah Yəni, iki cür oxunuş səhvdir. İllallah səhvdir, bir. İlləl, illəllah, illəllah səhvdir. İlləllah, illəllah səhvdir. İlləllah, illəllah, Rasuləllah, Rasulə, qalın Allah. Rasulullah da olar da. Mən, mən misal çəkdim, ə dedim. İndi ola bilər U olsun. Rasulullah. Budur. Bəli. Nə? Təkbirdə nə? Nə, nə, nəyə keçsin təkbirdə? Bəli. Həmçinin biz onu qeyd etdik və neçə dəfə deyirik ki, ədi. A deyil. Allahu yox. Allahu Akbar deyil. Ədi, ə. Dəyişən Allah sözün ləfz üzrə. Yaxşı, subut var, bəli, var. Rasul Allah deyəndə nə deyirsən? Rasulallah, lallah deyirsən, yoxsa ləllah? Aysa, nəyə görə? Elə bil ki, eyni şeydir də, ləmdir, ləmin hərəkəsi ədir, fəthədir. Eyni şey, ləm olmasın, əlif olsun. Nə fərqi var? Anlada bildim sənə. Deyirsən, Rasuləllah, Rasuləllah, Rasulallah demək səhvdir. Düz, səhvlə, ittifaqla. Elə bil ki, ləmi götür oradan, əlifi götür, əlifi qoy. Olacaq, Allah. Elə yerdə var ki, Rasulullah yazılır. Elə var. Nə? Elə yer var ki, Rasulullah şey gəlir. E, e, Allah sözünə əvvəl birinci şeydə kəsrə gəlir. Elə var desə, rəs, rəs, rəs. Yox, söhbət imminə e, bu sözdən getmir, yəni Rasulullah sözdən getmir. Əgər kəsrə gələrsə Allah sözündən əvvəl, bu zaman inci oxuna. Bismillah, Bismillah, Bismillah səhvdir. Bismillah, Düzgün budur. Aydın oldu? Hə. Sonra isə əlifdir və ayındır. Və çox çətindir bunu, yəni diz, e, düzünsəm tələffüz etmək. Çünki əliflə ayın eyni deməyə yaxın olan məxrəclərdir. Və deyirsən ki, qul ə'u, ə'u, ə'u, ə'u, ə'u, ə, ayın. Ə, əlif deyirsən, ayın deyirsən. Qul ə'u, ə'u, ə'u, ə'u, qalır. Birinci əlifdir, sonra isə ayındır. قل əuzu bi rabbil bi rabbil fələq fələq yaxşı qalqala gəldi düzdür nə etdik qalqala oxuduq ki qul əuzu bi rabbil fələq fələq nəyə əsasən çünki qalqalaya əsasən qutbucad olduğu üçün və de, onu da deyim ki onu da qeyd edim ki hərflərin içində, yəni qalqala hərflərinin içində ən çox qalqala olunan hərif qafdır. Yəni ən çox əks səda verən hərf qafdır, hə? Oxuyuruq. Qul əuzu bi rabbil fələq. Fələq. Fələq. E, e, yəni əks səda verir. Yaxşı, nəyə görə əks səda verir? Çünki qaf məxrəci hərfi onun özü bunu tələb edir. Məsələn, deyə bilə, deyə bilə, deyə o alınmır ki, demək ki, qul əuzu bi rabbil fələq. Fələq. Uca qaf olmur. Qaf. Qaf özü bunu tələb edir ki, sən bunu əksada verəsən. Bəli. Sonra, min şərri mə xaləq min, min, min, yaxşı. Yəni, biz sizlə, yəni mən e, bəzi şeyləri bəzi yerlərdə demirəm, çünki yüklənməsin. Yəni, bəzi şeyləri açıqlayacağım ki, yavaş-yavaş. İxfa iki cür oxunur. Bunu birinci dəfə, dəfə də eşitirsiz məndən. Bugün deyirəm, çünki uca vaxtıdır. Bir, əgər ixfa hərflərindən sonra incə hərflər gələrsə, ixfa incə oxunur. Min şərri, min şərri, incə. Əgər ixfadan sonra qalın hərflər gələrsə, qaf kimi, min qabl, min qabl. Aydın? Aydın oldu? Nə aydın oldu? Əgər ixfadan sonra qaf kimi qalın hərif. Qaf nədir? Qalın hərflərin deyilir. Qaqiqu. Bu zaman nə olur? İxfa da qalın deyilir. Min qabl. Min. Bunu demək ki, min qabl alınmır. Çünki incədir. İncədən sonra sən qalına keçsən alınmır. Ona görə nə etsən? O, hə, məxrəcə düz versən, elə çıxacaq. Hə, Məli, ixfa iki cür oxunur. Əgər ixfadan sonra, yəni sukunlu nundan sonra gələn hərflər incə hərflər olsa, məsələn, şin kimi, şin. Hə, baxın. Min şərri, min şə, şə. Şə incə, düzdür, şə, şiş o incə. Min, onda ixfad incə olur. Burundan gələn səs incə. Min şərri mə xaləqo, xaləqo, əcəl. İxvadan sonra gələn hərflər qalın olarsa, məsələn, qaf, məsələn, min qabl oxunur, min qabl, min toxunmur, dil toxunmur, Amma səs fikir verin, min, min, səsi dəyişir. Bəli? Hansı qalın dedi? Bir dənə bax. Min, min, Allah razı olsun. Hə. Sonra min şerri mə oxuyurlar bunu bəziləri min şerri ma xalaq. Ma xalaq. Ma yoxdur. Ərəb dində mad ilə bir şey yoxdur. Mədi, mə. Bəli? Bəli, uzadırsan və incədir. Mə. Ma ağna anhu maluhu və ma kəsəb olmaz. Bu cür oxunuş olmaz. Qətiyyən Quran-ı kərimi Allahın kəlamını gözəl bir şəkildə oxumaq lazımdır. Həriflərin haqqını verməklə və təcvid elminin istilahi mənalarından da biri hər bir hərfin, hər bir hərfin haqqını ödəmək məxrəci ilə, məddi ilə,ğunnəsi ilə, qalını ilə və incəsi ilə. Aydın oldu? Min şərri mə xalə, xalə, ha. Xələ deyil, xələq. Yox. Xalə, xaləqo, xaləqo. Üçüncü ayə. Və min şərri qasiqin izə vəqab, vəqab. Həmçinin ixfa oldu. Min şərri, şərri. Ri burada nədir? R. İncə yoxsa qalın? İncə. Nəyə görə? Çünki kəsədir. Və min şərri, ri, ri. Demədim ki, və min şərri, ri. Səhvdir. ومن شر ومن شر غاسق غا غا qalındı. qalındır. Qasiqin e, izhar baş verdi. Qasiqin izə və və və qa və qab və və və dedi ki, və necə idi? Dodaq gönçə şəklini alır. Və Fikirləsən dodağa. Və Və Vələd vələ da və və bəli və və ədi bəli və və izhar baş verdi və ayənin sonunda iqləbdir, e, üzr istəyirəm, ayənin sonunda qalqaladır. Çünki bə hərfi həmin bu 5 hərfdən biri, yəni əks, əks səba verməlidir, oxunmalıdır. Və min şərri qasiqin izə vəqab vəqab vəqab əhəd Fələqə üçünü artıq bilirik. Üçünü tətbiq eləmiş. Şey, Əhəd, fələqə, bir də vəqəd. Dördüncü aya. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فِي الْعُقَدِ uqad, dəl, uqad, incə. Məli, yenə ixfa baş verdi. Və min şərri, şərri incədir. Sonra baxın, vəslə gəldi. Biz deyik ki, vəslə nədir? Hər hansı bir sözü o bir sözə birləşdirmək deməkdir. Və biz e, səhv etmirəmsə, e, idğam qamarı, qamarı ilə bir də bir də şəmsiyə keçmək. Yəni, e, oxunan əlifləm və oxunmayan əlifləm. Əgər biz dedik ki, ümumən nun hərfi nədir? Şəmsiyə hərflərindəndir. Yəni, bu hərflər əgər əlifləmdən sonra gələrsə, bu zaman ləm oxunmaz. Və fikir verin, əsli bunun belədir. Və min şərril, şərril nəffəsəti. Şərril nəffəsəti. Yaxşı, və nəyə görə oxunmur? Çəkinliyinə görə. Səli? Əlifləmdən sonra şəmsiyə. Allah razı olsun. Nun şəmsi hərflərindəndir. Məqsəd də budur. Yaxşı, bəs nəyə görə oxumur aleyhissalam? Çünki çətinlik olduğu üçün. Təsəvvür edin, əgər oxusaq ki bunu və min şərril nəf, şərril nəf olmur. Şərril nəf lı ilə nı eyni məxrəcdir. Birinci lığını isə, son lığını isə alı da alınmır. Aydın oldu? Onda deməli, nunu şəddəliyirik, vələmi oxumuruq və oxuyuruq Və min şərrin, şərrin, ləm oxunmur. Bəli, belə olmalıdır. Həmçinin, və min şərrin nəffə, nəffə, şərrin nəffəsə, ikisi də uzadır. Nəffəsə, birində fəd uzadır və uzatmanın əlaməti kiçik bir xətdir. Hə? Və fə özü şəddəlidir. Dedi ki, və min şərrin nəffə, nəffə, sə, sə, incə, ə, e, sə hərfi, pərti hərfi. Sə, sə, sə. Nəffə, nəffə, sə, ti. Bu hərdən sukun, sukun qoyulur, sonra uzatma işarəsi qoyulur, kiçik işarə. Olur eləntə yəni uzatma. Hərdən sukun qoyulur, sonra? Sonra bu uzatma işarəsi. Bir şeydir, orada ə, yumru ə, sukun. Yəni, yumru sukun, sukun deyirsiniz də. Hə, o, ümumən o deməkdir ki, oxumur o. İndi inşallah baxın, ə, e, Kafirun surəsində biz keçəcəyik. Yəni tələsməyin, biz mərhələ-mərhələ oxuya-oxuya bəzi qaydaları izah edəcəyik sizə inşallah. Narahat olmayın. Sonra deyirik 5-ci aya وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ İxfa, sonra ra hərfi incə oxundu, həsidin. Yaxşı, çoxundan eşmişəm. Oxuyurlar ki, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Hasidin. Ha yoxdur ərəb dilində. Var hə. Hasad da deyən var. Hə. Hasad da deyən var. Hasad. Çox qəribə bir sözlər deyirlər. Sən deyirdin hasad. Allah səni islah etsin. Bundan sonra demə. Hə. Deməli, elhamdülillah. Elhamdülillah. Bəli, hə incədir. Hə, hi, hu həsidin, həsidin. Hə? Və sonra əlif gəldi və əlif də izhar ərflərindəndir. Yəni, ən, in, onu açıq bir şəkildə ifadə edəcəksən. Və İzə həsəd Yazacaqsam, dəl hərfi incədir, incə. Yəni, nə mənada incədir? Oxuya bilərik ki, İzə həsəd həsəd səhvdir. Dəl hərfi incədir. Dəl hərfi incə hərflərdəndir və incəliyi sevir bu hərf. Qalqaladır, amma incədir. Yəni, nə mənada qəst etmək? Çünki baxın, e, qalqadan olan qaf qalındır. Hə? Əl-həqqa, qa və ya ta, bir qist ta, qalındır. Amma bu dəl, dəl isə, baxmayaraq qalqaladır, yəni əksada verir, amma incəliyi sevir. Həsədi, də, həsədi, aydın oldu. وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان